بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وتحذف من الفعل معهما النون في الأمثلة الخمسة كما يحذف مع الجازم إلى الآخر Evet İzzi'den 18. dersimize geldik. Nune tekit konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şimdi diyor ki ve tuhzafu hazfedilir minel fi'li fiilden ma'ahuma o nune tekit iki nunu tekid ile beraber. Yani hangisi olursa olsun. İster nunu tekidi hafife, ister nunu tekidi sakile. İkisinden hangisi gelirse fiilden hazf Ne hazf En nunu. Nun hazf edilir. Fil emsiletil hamseti beş örnekte. Hani e, lem, lemma veya len geldiği zaman hani nunlar atılıyor diye. İşte o nunlar. Yani tesniyede, cem'i müzekkerde, Ondan sonra e, müfredi müennesi muhatabede. Yani cem'i müennes hariç cem'i müennes hariç. Çünkü cem'i müennesteki nun zamirdir. O atılmıyor. Onun dışındaki diğer nunlar atılıyor. Diyor nasıl ki fil emsiletil hamseti. Beş örnekte olduğu gibi. Kema yuhzefu nasıl ki hasfediliyor. Kema yuhzefu hasfediliyor. Meal cazmi cezmediciyle hasfedildiği gibi nun-i geldiği zaman da o nunlar gidiyor. Ve hiye o beş örnek şunlardır. Yef'alani tesniye mesela. Yef'alani ve tef'alani bu da e, yef'alani gaibin tesniyesi. Tesniye-i gaib. Evet tesniye-i müzekkeri gaib tabi. Müzekkerin tesniyesi yef'alani yensurani mesela. Tef'alani ise iki şeyde oluyor. Bir e, tesniye-i müennesi gaibe tef'alani yani o iki bayan gaib bayan veya tef'alani siz iki e, muhatap erkekler veya tef'alani siz iki muhatap bayanlar. Yani her üç şeyde de kullanılıyor hatırlarsanız. Tef'alani hem mesela yansur yansuran yansuruna tensuru tensurani. O iki bayan yardım eder. E, yansuruna tensuru tensurani. Siz iki erkek yardım edersiniz. Tensuruna tensurine tensurani. Siz iki bayan yardım edersiniz. Yani tef'alani üç ayrı yerde kullanılıyor. Ve yef'alune cem'i müzekkeri gaib ve tef'alune cem'i müzekkeri muhatap tef'alune tef'aline ise müfredi müennesi muhatabe bunları emsileden hatırlayın İşte bunlara beş örnek demesinin sebebi e, aslında bunlar e, beş örnek değil mesela yef'alani bir tef'alani üç örnek sayılıyor etti dört yef'alune bir etti beş tef'alune bir etti altı tef'aline bir etti yedi. Yani bunlar aslında yedi örnektir ama tef'alani üç ayrı yerde kullanıldığı için onu bir sayıyoruz. Toplam bunlara emsile-i hamse deniliyor. Unutmayın. Bunlara emsile yani beş örnek. Yani nunun atıldığı beş siga. Lem geldiği zaman bu beş sigada nun atılıyor. Lemma geldiği zaman atılıyor. Len geldiği zaman atılıyor. Nune tekit geldiği zaman da atılıyor. Bunları unutmayın. Zaten emsilede gördünüz lem lemmada gördünüz, cezm harflerinde, nasb harflerinde gördünüz. Burada da görüyorsunuz. İşte nüne tekit geldiği zaman bu emsile-i hamse veya diğer bir tabiri, tabiriyle emsile-i seb'a diyelim. Yedi örnek. Ama benzerleri attığın zaman beş siga kalıyor. Bunlara emsile-i hamse diyoruz. Demek ki ve tuhzafu edilir. minel fiili fiilden ma'ahuma o ikisiyle beraber. O ikisi yani nun-i tekidi sakile, nun-i tekidi hafife. Hangisi gelirse gelsin atılıyor, hasfediliyor. Ne atılıyor? En nunu. Nun atılıyor fil emsiletil hamseti, emsile-i hamsede. Beş örnekte. Çünkü orada nun Arab alameti. Kema nasıl ki yuhzafu hasfedilir me'al cazimi. Cezmediciyle hasfedildiği gibi burada da ediliyor. وهي أو بيش أرنك نذر يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين Ayrıca bir de şu da hasfediliyor. Nasıl ki bu nunlar hasfediliyor ve tuhzafu aynı zamanda hasfediliyor. Vavu yef'alune. Yef'alune'nin vavı. yef'alune yani yansurune cem'e müzakere gayb. Onun vavu da atılıyor. Nun-i tekit geldiği zaman. Ve tef'alune cem'e müzakere muhatap. Tef'alune tansurune de. Ve ya'u tef'aline müfredi müennesi muhatabe. Tansurine gibi. Bunlarda da e, vav veya ya atılıyor. Yef'alune tef'alune de vav. Tef'aline de ya atılıyor. Şimdi örnek verelim mesela bu okuduğumuza. Şimdi diyor ki diyor ve tuhzafu minel fi'li ma'ahuma en nun. Mesela diyor nun tekit geldiği zaman bu beş örnekten nun atılır. Mesela örnek şey yapalım. Örneğin e, vehiye dedi o beş örnekten bir tanesi yef'alani. Mesela e, yansurani. Yan surani nune tekit getirelim. onunu atacağız. Yan sura olacak. onunu atıyoruz. Nasıl ki lem başa geldiği zaman atılıyor. Yan sura nune tekit getirelim. yan surani olur. Yan surani Nune tekide hafife getirebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü tesniyede nune tekide hafife yani yan suran olmuyor. Nune tekide hafife getiremiyoruz. Tef'alaniye örnek tan surani. Nunu atıyoruz. Tan sonra, nune tekit getiriyoruz. Tan sonra Tansuranni. Tabi sakileyi getiriyoruz. Buraya hafife gelmiyor. Ha yef'alune mesela yansurune yansurune'ye örnek. Yansurune nunu atıyoruz. Yansuru kalıyor. Nune tekit getirmek için. Yansuru. Bir de vav'u da atıyoruz. Hani dedi ya vav atılır. Yansuru neden vav atılır? Yansuru kaldı. Nune tekidi getiriyoruz. Yansurunne. Yansurunne. Evet. Yansurunne oluyor. Nune tekide hafife getirelim. Yansurun. Evet. Nune tekide hafife yansurun. Ee, tef'alune tansurune'ye örnek. Yine nunu atıyoruz, vav'ı atıyoruz. Tansuru kalıyor. Nune tekit getiriyoruz. Tansurunne. Nune tekide hafife getiriyoruz. Tansurun. Tef'aline'ye gelelim. Tansurine mesela. Nunu atıyoruz. Ya'yı da atıyoruz. Çünkü demişti hem burada hem nunu at gidiyor hem ya. Tansurika alıyor. Nune tekidi getiriyoruz. Tansurinne. Tansurinne. Nune tekidi hafife getiriyoruz. Tansurin. Demek ki ve tuhzafu vavu yef'alune ve tef'alune ve ya'u tef'aline. Ve tuhzafu hasfedilir. Yef'alunenin vavu, tef'alunen vavu ve tef'alinenin ya'ı hasfedilir. İlla. Ancak şurada hasfedilmez. Nerede? illa, iza infetaha meftuh olursa, iza ne zaman ki infetaha meftuh olursa ma kablehuma o vav veya nunun ma kabli o ikisi. Yani ya vav yani yef'alune ve tef'alunedeki vav veya tef'alinedeki ya. Yani onların makabli, onların bir önceki harfi meftuh olursa o zaman bunlar atılmazlar. Hikmeti şudur. Şimdi mesela yef'alune de, mesela yansurune de nunu atıyoruz. Vav kalıyor. Yansuru. O vav neydi? Zamirdi. Cem'lik alameti yani cem'e müzekker alameti. Peki vav'ı atıyoruz. Cem'e müzekker olduğuna alamet ne kalıyor? Oradaki damme kalıyor. Vav'dan önceki damme. ne Bakın o erkekler elbette yardım edecekler mesela. Veya etsinler. Dikkat edin müfrette ne oluyor. Veya emri örnek verelim un, unsur nune tekit getirdiği zaman ne oluyor. Ama cemede unsurun ne oluyor. İşte cemede o vav'ın atılabilmesinin sebebi vav'dan önceki harf dammeli olduğu için o damme vav'a alameti. Çünkü damme vav'ın kardeşidir. Damme vav'a alamet olduğu için cem'e olduğu anlaşılıyor ve vav atılabiliyor. Veya tef'aline de mesela tansurine ya atılıyor ama tensurinne oradaki kesre o yağdan önceki kesre o yaya delalet ediyor ve onun bunun müfrede müennesi muhataba olduğunu gösteriyor. Ama makabli yani vavun veya yağının makabli fethali olursa o zaman vava delalet eden damme yok ki ceme olduğu anlaşılsın veya yaya delalet eden kesre yok ki müfrede müennesi muhataba olduğu anlaşılsın. O zaman atılmaz. Vavla ya o zaman atılmaz. Evet. Diyor illa vavla ya, ya hasfedilmez. İza ne zaman ki infetaha fethali olursa ma kablehuma o vav veya ya'nın ma kabli fethali olursa o vav veya ya atılmaz. Nahvu örneği la tahşevunne. La tahşevunne de nun tekit geldiği halde cem'e müzekker için olan vav atılmamış. O vav atılmamış. Niye? Çünkü vavdan önceki harf nedir? Fethalidir. La tehşe gunne. Eğer atılsaydı la tehşenne olurdu müfretle karşırdı. Halbuki bu ceme, cem'e müzekker. Buradaki vav'ı atarsak la tehşenne, la tansurenne gibi olur. La tansurenne müfret. Elbette sen yardım etme mesela. La tansurenne. Ama la tansurunne ceme. La tansurunne de vav atılıyor. Niye? Çünkü vava delalet eden damme var. Ama burada vav atılamıyor çünkü vava dalalet eden damme olmadığı için vavun makabili fethalı olduğu için burada vav atılmıyor. Şimdi izinin en karışık yerlerinden birisi de bu. İşte bu la tahşavunne, la tahşayinne ve la tublevunne ve imma tereyinne. Bunların çünkü asıllarını, kökü nereden geliyor, ne değişikliklere uğramış bunları bilmek lazım. Elbette saadet yani izinin şerhinde daha güzel, daha açık, daha net öğreneceksiniz. Ama şimdiden burada öğrenmemiz lazım. Şimdi la tehşevunnenin ilk haline gidelim. Oradan buraya doğru gelelim. Bunun aslı nedir? Heşiye. Heşiye yehşeyu. Aslı heşiye yehşeyu. Tabi ilalsız hali. Yani asıl orijinal hali. İzide inşallah göreceğiz. Bu e, mu'tel fiiller mu'tel fiiller i'lale uğruyorlar. Yani değişikliklere uğruyorlar. Şey, harf Bazı harfler başka harflere dönüşüyor. Bazı harfler atılıyor. Onları göreceğiz ama şimdi <clears throat> daha okumadığımız için e, bilmiyoruz. Şimdi ben haşiye yahşeyu alime ya'lemu babında. Haşiye yahşeyu. Yahşeyu çekelim bakalım asli halde yani ilalsiz halde. Yahşeyu yahşe yani yahşeyune tahşeyu tahşeyani yahşeyne tahşeyu tahşeyani tahşeyune tansurune gibi veya ta'lamune gibi. Şimdi tahşeyune dikkat edin. Tahşeyune <clears throat> cem'i müzekkere muhatap. Tahşeyune. Burada dikkat ediyoruz. Şimdi tahşeyune göreceğiz. Ya harekeli. Yu bakın tahşeyu. Ya harekeli, ya'nın üzerinde otura var. İsterseniz bunu daha iyi anlamak için tabi bunu yazın. Muhakkak bunu yazın. Mesela defterinize şu anda tehşeyyune yazın. Yazdınız tehşeyyune. Ya'nın üzerinde damme var. Dikkat edin. Ya'nın üzerinde damme var. Ya müteharrik ma kabli yani ya'dan önceki harf fethalı e, böyle olursa ya elife çevrilir. İster ya olsun ister va olsun. Bu bir kaidedir. Bunu göreceksiniz e, yeri geldiği zaman. Ya harekeli olsa, ya harfi harekeli olsa, ondan önceki harf da fethali olursa ya harfi elife çevrilir. Veya vav harekeli olsa, vav'dan önceki harf fethali olursa vav elife çevrilir. Bunu bir sefer kafanıza yazın. Bu bir kuraldır, kaidedir. Her yerde geçerli. Y harekeli olsa ondan önceki harfet hali olursa o Y elife çevrilir. Vav harekeli olsa ondan önceki harfet hali olsa o vav elife çevrilir. Şimdi tehşeyune Y harekeli ondan önceki şin harfi de fethali olduğu için ya harfini elife çeviriyoruz. Ne oluyor? ne oluyor. Tehşavne. Bunu da yazın. Değil mi? Tehşeyune oldu. Tehşavne. Tehşeyune'ye bir numara deyin bir yani en kök, en orijinal hali, birinci hali. Tehşeyune oldu, tehşavne. Niye tehşavne olduğunu anladık. Tehşavne. Şimdi burada iltikai sakineyn oldu. İltikai sakineyn. Bakın tehşav. Şimdi bu e, şinden sonra elif geliyor. Elif harekesiz. Eliften vav harekesiz. ikisi de harekesiz. İltikayı sakinin iki sakinin yan yana gelmesi oldu. Ama ala gayri haddihi. Haddi olmadığı halde. Çünkü hatırlarsınız iltikay sakinenin haddi neydi? Birinci harf yana med olacaktı. Tamam burada birinci harf harfi med. Elif harfi harf mudgam olacaktı. İdgam edilmiş olacak. Neydi? Bir vav mudgam değil. Peki ne olacak? İltikay med elif olduğu yana caiz değil bu durumda. İdgam fi atıyoruz. Tahşevne oluyor olacak artık tahşan oluyor. Demek ki teyyübe caiz oldu tahşavne iki numara deyin tahşavne de oldu tahşavne. Tahşavne. Evet. Ki tahşav tabi bunun manası yani tahşavne yani siz tahşey tahşeyune oldu tahşavne tahşavne tabi bunu tahşavne. Şimdi getiriyoruz. La la inşavne la tahşev oluyor. Ye hatırlarsanız cezmedici. Cezmedici cem'e müzakkerde neyi götürüyordu? Şev oturuyordu. Bu ne? Hatırlarsanız dört. la tahşev. La tahşev. Buna da dört numara deyin. ne iki. ne üç. La tahşev dört. Evet oldu la tahşev. La başına geldiği için sondaki İrab nununu attı oldu tahşev. Evet oldu la takşav. Şimdi nune tekit getiriyoruz. Nune tekide sakile mesela getiriyoruz. Oluyor la takşavne. La takşavne. Dikkat edin. İltikay sakin oluyor. La takşavne. Vav da sakin. O şeddeli nunun birincisi de sakin. Hani şeddeli nunda iki nun var. Birinci nun hareketsiz, ikinci nun harekeli. Ha la takşavne. Dikkat ederseniz vavla nun yan yana sakin. İltikai sakinen ala gayri hadi oldu. Niye? Çünkü buradaki vav harfi med değil. Harfi med olabilmesi için ne olması lazımdı? Vav sakin makabli dammeli. Yani vav hareketsiz olsa ondan önceki harf dammeli olursa o zaman vav harfi med oluyor. Burada evet vav ama harfi med değil. Her vav harfi med değil. Her ya harfi med değil. Buna dikkat edin. Tabi elif her elif harfi mettir. Çünkü elif makabli daima fethalidir. Fethali olmasa mümkün değil elif olmuyor. O ayrı. Ama vav ile ya bazen harfi med oluyor bazen olmuyor. Burada la tehşev vav harfi med değil. Ha iltikai sakinen ala gayri haddihi olduğu için burada vav'ı hasf Niye edemiyoruz? Zaten nun tekit geldiğinde goya vav gidiyordu ama burada gitmiyor. Niye? Çünkü vav'ın öncesi fathalı. Vav'a delalet eden bir damme yok. Vav'dan bir önceki harf fethali olduğu için ve vav'a atamadığımız için vav'a damme harekesi veriyoruz mecbur. Çünkü vav'a uygun olan dammedir. La tahşe vunne oluyor. La tahşe vunne. Demek ki en başa gidelim. Kök nereden geliyor? Tahşeyune. Oluyor tahşavne. Oluyor tahşavne. La geliyor başına oluyor la tahşev. Nun tekit geliyor oluyor la tahşevunne. Vav'ı damayla dammayla harekelendiriyoruz. Oluyor la tahşevunne. İşte la tahşevunne'nin kökü oradan geliyor. Ve buradaki cem'i müzekker alameti olan vav'ı atamıyoruz. Niye atamıyoruz? Çünkü makabli meftuh. Meftuh olduğu için vav'a delalet eden damme yok. Onun için atamıyoruz. La tehşeyinne'ye gelelim Bu da gelelim. Bu da tef'aline'ye örnek. Hani dedi ya tef'aline'nin yası da atılamıyor. Makabli meftuh olduğu zaman. Bunun da aslı tehşeyine tansurine gibi veya te'alemine gibi. Tehşeyine iki tane ya var. <clears throat> Biri lamül fehşeyi ikinci ya da zaten e, müfredi müennesi muhatabe alameti olan ya. Tehşeyine. Tehşeyine. Dikkat edin. Ya harekeli. Ondan önceki şin meftuh. Ya harekebli. Makabli meftuh olduğu için ya'yı elife çeviriyor oluyor. La tehşayine. Şey e, e, la yok. Şu anda la yok. Yanlışlıkla söyledim. Tehşeyine. Ye harekeli. Makabli meftuh elife çevrilir. Tehşayine olur. Tehşayine. İltikai sakineyn oldu. Ala gayri hadi. Elifi attık. Tehşeyine kaldı. Tehşeyine. La getirdik başına sondaki nunu atıyor la inahiye. La tehşey oluyor. La tehşey. Nuni tekit getiriyoruz. La tehşeyne oluyor. La tehşeyne oluyor. İltikai sakinen olduğu için ya'yı kesre ile harekelendiriyoruz. La tehşeyinne oluyor. Bu da aynen tehşe e, la tehşevunne gibi. Aynı yol. Aynı yol. Eğer la tehşevunne'yi anladıysanız bunu da anladınız. Bunu da tabi yazın teker teker. Ve la tublevunne. Evet. La tehşevunne elbette siz korkmayın manasında. Siz erkekler la tehşeyinne elbette kesinlikle siz bayanlar korkmayın manasındadır. La tublevunne. Siz imtihan edileceksiniz elbette manasındadır. La tublevunne. Bunun da aslı tublevune. Tublevune. Bu meçhul tabi. Tunsarune gibi. Tüblavune. Evet. Tüblavune. Dikkat edin. Tüblavune. Vav harekeli. Ma kabli meftuh. Tüble. Bakın lam, lamın üstünde fetha var. Tüblevu. Orada iki vav var. Dikkat edin. Bir vav lamül fiil. Tüblevu. Üzerinde damla olan vav. Vav lamül fiil. Diğer vav ise cem'i müzekerlik alameti. Tublevune. Bu birinci vav harekeli. Ondan önceki lam da fethali olduğu için elife çeviriyoruz. Tublaune oluyor. Tublaune. Tublaune. iltikai sakineyn olduğu elifi atıyoruz. Tublaune oluyor. Tublaune. Letublevne Letublevne lam o lam tekittir o önemli değil. Tublevne nunu atıyoruz nuni tekit getirebilmek için. Hani dedik ya nuni tekit geldiği zaman bu i'rab nunu gidiyor. Tüblev kalıyor çünkü nuni tekit getireceğiz. Tüblevunne oluyor. Tüblevunne oluyor. Şeddeli nun geliyor. Tüblevunne vav hareketsiz kaldığı için vav'ı damma ile harekelendiriyoruz. Tüblevunne oluyor. Ve imma tereyinne. Bu da tereyine asli. Ra'a kökü ra'a tereyinne yine ter yine tef'aline sigasında yani müfrede müennese muhatabe ter yine o hemze atılıyor. Niye atılıyor? Onu mehmuz kısmında okuyacağız. Ter Tereyine oluyor ter tereyine. Tereyine. Aslı ter tereyine hemzeyi atıyoruz tereyine. Yani o hemzenin fethasını da raya veriyoruz. Bunları tabi teker teker yazarak üzerinde düşünerek anlamaya çalışın. Ter Tereyine hemzeyi attık. Hemzenin fethasını ra'ya verdik. Tereyine kaldı. Tereyine. Y harekeli makabli meftuh elife çevirdik. Terayine oldu. İltikai sakinenden dolayı elifi attık. Terayine kaldı. Terayine. İmma'yı başına getirdik. İmma cezm harfi olduğu için sondaki nunu atıyor. İmma terayin. İmma terey oluyor. İmma terey. Nunu tekidi getiriyoruz. İmma tereyinne oluyor ya'yı harekelendiriyoruz kesreyle imma tara tarayinne oluyor. tara tarayinne. Evet. Ve yuftahu ahirul fi'li burada kalsın. Ee, bu kadar dersimiz yeter olsun. Çünkü burası biraz karışık. İyice anlamaya çalışın. Evet şimdi ibareyi okuyorum. وتحذف من الفعل معهما النون في الأمثلة الخمسة كما يحذف مع الجازم وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وتحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما نحو لا تخشون ولا تخشين ولا تبلون وإما ترين